Book 2 33 33 სადგურში სადგურში როდის გადის შემდეგი მატარებელი ბერლინისკენ როდის გადის შემდეგი მატარებელი ბერლინისკენ როდის გადის შემდეგი მატარებელი პარიზისკენ როდის გადის შემდეგი მატარებელი პარიზისკენ? როდის გადის შემდეგი მატარებელი ლონდონისკენ? როდის გადის შემდეგი მატარებელი ლონდონისკენ? რომელ საათზე გადის მატარებელი ვარშავისკენ? რომელ საათზე გადის მატარებელი ვარშავისკენ? რომელ საათზე გადის მატარებელი სტოკჰოლმისკენ? რომელ საათზე გადის მატარებელი სტოკჰოლმისკენ? რომელ საათზე გადის მატარებელი ბუდაპეშტისკენ? რომელ საათზე გადის მატარებელი ბუდაპეშტისკენ? ერთი ბილეთი მადრიდამდე თუ შეიძლება? ერთი ბილეთი მადრიდამდე თუ შეიძლება? ერთი ბილეთი პრაღამდე თუ შეიძლება? ერთი ბილეთი პრაღამდე თუ შეიძლება? ერთი ბილეთი ბერნამდე თუ შეიძლება. ერთი ბილეთი ბერნამდე თუ შეიძლება. როდის ჩადის მატარებელი ვენაში? როდის ჩადის მატარებელი ვენაში? როდის ჩადის მატარებელი მოსკოვში? როდის ჩადის მატარებელი მოსკოვში? როდის ჩადის მატარებელი ამსტერდამში? როდის ჩადის მატარებელი ამსტერდამში? უნდა გადავჭდე? უნდა გადავჭდე? რომელი ბაქანიდან გადის მატარებელი? რომელი ბაქანიდან გადის მატარებელი? არის მატარებელში საძინებელი ვაგონი? არის მატარებელში საძინებელი ვაგონი? მხოლოდ ბრუსელამდე მინდა მგზავრობა. მხოლოდ ბრიუსელამდე მინდა მგზავრობა. კოპენჰაგენიდან დასაბრუნებელი ბილეთი მინდა. კოპენჰაგენიდან დასაბრუნებელი ბილეთი მინდა. რა ღირს ერთი ბილეთი საძინებელ ვაგონში? რა ღირს ერთი ადგილი საძინებელ ვაგონში?